payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jur'atlari yarim kechada qattiq bir tovush bo'lgan vaqtda sahobalarning ichida dovyuraklik bilan va tez yurishlik bilan yugurishlik bilan mashhur bo'lgan salamat ibn akva aytadilarki yarim kechada bir tovushni eshitib yugurib chiqsam u kishini yugurishlari shu darajada bo'lganki ba'zi vaqtlarda ot shoshilgan kishilarga otlarini berib, sizlar borib turinglar, orqalardan yetib boraman deb otlardan oldin borib turardi. Shunaqa yugurishlik bilan va pahlavonlik bilan mashhur bo'lganlar. Salamat ibn al radhiyallohu anhu aytadilarki, chiqsam shu tovush Madinada nima tovush bu bu deb tekshirib chiqsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotirjam damilarni olinglar, tinchlik deb kelayotganliklarini ko'rdim deydilar. Shunday jur'atli edilar. qaysi bir sohani tekshirib qaralsa hayo manzilatida kelinlardan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayoligidilar deb rivoyat qilinadi. Lekin boshqalarning falsafasida hayolik kishidan hech qanday bir yaxshilik chiqishligi mumkin emas deb tushuntiradi. Ko'zi tik qaragan ayollardan, hayosiz ayollardangina madaniyat chiqishligi mumkin deb tushuntiriladi. Hayo u kishining jur'at yo'lidan to'smagan. Jur'at muloyimlik yo'lidan to'smagan. Muloyimlik dushmanlardan qisos olishligidan to'smagan. Dushmanlardan qisos olishlik adolat yo'lini to'smagan. Bunday katta harakat o kişinin faqirlarga mehribon bo'lishlikdan to'smagan. Shunchalik kunduzgi harakat keçkurunda bedor bo'lishlikdan to'smagan. Keçkurundaki bedor bo'lishlik kündüzü harakatlaridan to'sa olmagan.